Hát, ha nem találják valamelyik a szapponynak, hogy hát olyan hasonló tenni az elfelejtett, hogy is hívják azt. Javíthatatlan, egyben kínai passzol. Se garantja se. Hát nálad hát az interneten. Hát. Na, adok azon, de hát valadat a érintő akar most lenni neki. Majd kitalálja még, milyen akarnak. Olyan is, hát, hogy neked van, az most van két év garancia. Mert béka nem olyan vasszal. Nem, jó némes, mint ami áldozó. Én már én ragadtam. Márkásabb jócskának. elhatárolom már. Torture studies. Vamos a ver qué szerda, a csütörtök, mindegy van, kettőt, másnapokon ez el van. Ilyenkor szórakoznak. Így van, aztán egy letelgetnek, senki sem kell. Másnapon akkor ez el van. Mindig. Igen, nem, csak akkor

fiatalon el. Hm? Fiatal volt a telefonja, hogy ott van. Na, ott van. Látom, hívták kétszer, visszahívtam, akkor né, basszi a kis, mi az lehet, így is elfelejtem, még ott van, vagy mint hajnék van ott. Látod, és felhívtad Hát igen, mit csinálja fel, hát nem tudtam, milyen szerep van. Hova telefonja, nem jó. Azt mondták, hogy lehet. Kitör, egyszerűen kitörtem el a tőtőrét. Hát De van fajta, ami nem begyugósan, csak hozzá kell inteni, azt hamarabb. Lehet, hogy olyan kell kijelni. Beállíts, és hát nem nyomogassa ki. Ez, hát az volt húsz is neki, nem az a fajta. Olyan, nem vesztek. A legbetűzőre nem mondhatok, hogy itt vágyok. Ezt éppen megyek tartó, és azon vagyok, hogy mindig jobban tartogassam. De akkor látok rendesen rajta, mi van. Hát de azt mondtad, van rajta valami. Ó, fúrja is. Hogy hát most mit Azért, mert van az egy vesző. Haló? Mondom, akkor indultad oda a tanár? Ha nem indulhatott, ha ott a telefon. Mikor indult? szerintem a kárt is, Nem üzleteli kárt is, az az, hogy székjelzők, hogy Nem, egy Már mindenki máshogy áll az eszem, amikor lenne. Elváltani. Elváltani. Ne tosd ki a gázat, annyi nem. Mondd egy hogy nem Be kell azt tenni, Thank you.

krumpli van rajta. nem jött be, hiába van, én azt hogy beengedjen. Biztos, nem. Bejött, velem. Jó, akkor gondolkodok, hogy te van olyan telefon, jó, akkor van a feltős, nem lehet, hogy lehet, hogy olyan három ezer állni, neki a lehet, hogy annak kell venni. Ami volt rá, hogy nem tudom, hogy a tét az olyan, hogy lehet kell nyomni. 3 4 négyre láttam bányamósat. Tehát olyan, ugyanaz erre, ami neked van, az nem sok. 2400 vagy 2300 új. Megmutatom, milyen jó telefonom, ugyanolyan vesznék. Aztán biztos nem, nem, mert azt mondom, hogy minden como instalación. Ja to ne znam, ludnik pravo mi djeca. Logika to tako. Nem, nem altattam, most, most mellettől rátem vissza, ragadtattam, ragadtattam, nekem nem tetszett meg biztos, majd egy kérdem elő, meg kell gyújtak, mindjárt de olyan jó nem Nem sorolni kell, mert Természetesen ezen a kulcsán szerint minket leépítik. Tehát mi kérdezően át is rajta. Ad már ide, bazd meg! Te hogy mi van, nem tudom, mi 嗯。 Na más nem lehet. Malaka ezt mert nem tudom, hogy Ha gondolja. Felolítsam kettő-három tehát itt fognak lenni. Nem hát tudom milyenek, álmodok. Állam beszélnek. già eh. famiglia, vale americana. Sbarmo, telefono un boh, po', telefono stanco, perché se stiamo di cosa col fattore. Ezt egy várogatom, hogy így van. De nagyon felütelhetett az az iskola. És aztán már úgy is megvan, hogy kiként mire megy már. Egy szorraton azt hiszik, hogy áthatárában intézett büdös kis féreg logikát. Hát, Hát nem is mondom, annyit pofáltok, amiről volt hogy akkor nem, és akkor ott tartok már fel. Na igen, mondom, miért érdemes? A felhívom őket. Megúz már az ibémet, a szarházi. Várom a szar, miért a fal. Átésztál, a hangyás volt hallja. Most hangya voltál meg. Azért, mert ez ne jelző, mert ez szombat. Szorottál a hét előtt. Színes, a visszavilás. Utána. nem észre, azt mondja, azt mondja, hogy a termel a gondolat. ami bennem. Attól most mi? 再想想一

Azt nem hallottam, hogy tudtam. Meg az is megyek ki már. Úgy is ki oda érett. Már ott kint vagyok már. Májás, na tett. Ja, ki. Mi baj? Semmi, még kapcsoltad ki az autót. Mondom, még kapcsoltad ki az autót. Én kapcsoltam ki. Olyan, vagy belefulladt? csinál a Kintül a széke. Jó van? Hát, rossz. Rosszul? Mindig rosszul. Hát. Úgy sem ott visszaérünk. Adod az orvosságot? Adom neki, beadta. Arról hogy nem döntöttek, hogy ki gondozója. Én nem. Nem, remélem hat hónap mindjárt le fog járni. járni. El kell menni dirigálni aztán. amelyiknek. A posta? Az nem szólt mostanában. És ő posta. Majd kiderül az, ha ha Nem meg a tanár is. Hát kiderül itt az állásfeje. Nem akkor kezdik el a postát. Három hét után, vagy hogy mondta, egy hónap után. Még van még, aki még előttem vannak. Nem járt a szerződésük le. Értem, nincsen meg van még a szerződésük, vagy nem akarnak. Nem rögtön kapott. Azt a középiskolánál van úgy lett volna, de nem tudom, mi nem tudom, de nem mindegy senki Azt mondom, az az iskola sem tudtak, nem osztottak semmire se, vagy nem tudok ásni. Tanács. a hát, hát, Nagy a forgalom, hát nincs becsei úton kerelik át. Hát nagyon a forgalom. A piros és az orosz. Melek itt a külföldiek? Yeah. négy elme. Nem ötven, négy. Így az egyik szeme négy, a másik felé. Na, az hát úgy van, hogy a kasszélébe nem? Úgy van, hogy úgy megy, mint a kasszána, nem? Ha jól gondolom. És akkor úgy. mellé fordul Az úgy gyorsabban haladta. belehajtani. Belehajtani. Jaj, te rész. Mennyi fája van neki. rendőrök. Pont. Nem a rendőrök. Nem jó takarása, meg a hordás. Mert be is lesz hordva a kassoljú Be lett hordva is. Van takarás, meg akkor behordás. szalmát az vette, nem? Meg is a szalmája van neki. Vajon. Vette, vagy nyom? Akkor vette, nem? Annyi biztosan felvette. micsoda dinamik. Dinamik, van mi a nevek? Dinamikák. az a nevek. Játék a dinamik.